Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, Dragi gledaoci, ovi koji želite uspjeh i spas sebi i na Dunjaluku i na Ahiretu, vi koji priželjkujete džennet Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovo zadovoljstvo, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija očisti svoje srce. Iz emisije u emisiju ovoga serijala govorimo kako očistiti svoje srce, koje osobine nastaniti u svome srcu, govorimo o svemu tome jer čisto srce prije koje je potrebno svakom onome koji želi spas, uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Nema uspjeha, niti spasa, osim sa čistim srcem Kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori, pa kaže يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana, sudnjega dana, nikome neće vrijediti i metak, niti potomstvo, vrijedit će samo onome koji dođe čista srca pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovim emisijama govorimo koje osobine vjernik i vjernica trebaju izgrađivati kod sebe, a te osobine su vezane za najčasniji organ u njihovom tijelu. To je dakle srce. Srce od kojeg, kako smo čuli, ovisi uspjeh i spas i na dunjalu koji na hiretu. Svjedoci smo i to dobro znamo da kada nam se isprlja, isprlja naš spoljašnji dio, kada se isprlja naša odjeća, da iz stida od ljudi čistimo tu odjeću kad god se ona isprlja, unečisti, pa srce od kojeg ovisi naš ishod i na dunjaluku i pogotovo sutra na ahiretu, preče je da se čisti. Preče je da se čisti i da se u njemu nastane najljepše, najčistije osobine. Govorimo o ovim osobinama kako bismo očistili svoje srce i kako bismo odano srce donijeli pred svoga gospodara, bili mu odani na dunjaluku dok živimo i također pred svoju smrt Allahu subhanahu wa ta'ala došli kao njegovi zahvalni robovi, oni koji su bili zadovoljni njime i kako bismo imali do kraja svoga života i na samoj samrti lijepo mišljenje o svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer on, Allah subhanahu wa ta'ala, gleda u naša srca, gleda u naša dijela, ne gleda u naše izglede, ne gleda u naše likove, već gleda u naša srca i naša dijela. Stidimo se kada nam neko dođe u kuću da našu kuću nađe neurednu. Zašto? Zato što nam gleda po kući. Hoće li naći kakvu mahanu? Hoće li poslije? Našto danas u ovom današnjem vremenu svjedoci smo toga hoće li nas tračati, pričati, prenositi i pronositi čaršijom, ali se Subhanallah, ne stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji zasigurno gleda u naše srce. Ne stidimo se što je naše, naše srce neuredno. Ne stidimo se što smo neuki po pitanju ovih osobina srčanih dijela, srčanih osobina koje trebaju se nastaniti u našem srcu. Zbog toga, kako ne bismo bili uskraćeni ove Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema njemu, čišćenja srca i donošenja srca odano ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu dželavala, govorimo o svemu tome u ovim našim emisijama. U našoj zadnjoj emisiji ili nekoliko zadnjih emisija govorili smo o posebnoj osobini za svakog vjernika i vjernicu. Ta osobina mora se naći pri njima, mora se naći u njihovim srcima. Njihovo srce mora da nastani ova osobina, a to je nada u Allaha, nada u Allahov milost, nada u Allahov oprost. Vjernici ne smiju gubiti nadu u Allahov milost, samo nevjernici su ti koji gube nadu u Allahov milost. Vjernici ne. Allahova subhanahu wa ta'ala milost, njegov oprost prostrani su. Allahova milost pretekla je njegovu sržbu. Allahova milost obuhvata sve wa rahmeti wasiat kulli shay kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala i moja milost obuhvata sve Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman sve milosni ar-rahim onaj koji nije zadržao tu milost za sebe već je dao svojim robovima spušta na svoje robove spušta na ljude i druga stvorenja Zato vjernici ne smiju gubiti nadu Allahov milost, moraju imati nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovim našim emisijama pojasnili smo šta znači ispravno se nadati Allahu subhanahu wa ta'ala, ispravno se nadati Allahovoj milosti i njegovom oprostu i koja je to razlika između ispravne nade i puke, puste želje. Onaj koji se nada Allahovom oprostu, Allahovoj milosti, taj također žuri Allahu subhanahu wa ta'ala s dobrim dijelima. Zar ne volimo da nam se Allah smiluje? Zar ne tražimo da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grijehe? Zar mu svakodnevno ne upućujemo dove moleći ga za to u našim dovama po nekoliko desetina puta tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za grijehe koje svakodnevno činimo, svakako potrebna nam je Allahova milost, potrebna nam je Allahova oprost, mi to volimo, pa ako volimo, onda dajmo i Allahu subhanahu wa ta'ala ono što on voli. Kako je rekao Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, ukoliko želiš da neprestano Allah ti daje ono što ti voliš, onda i ti neprestano daj Allahu ono što Allah voli. A Allah voli ibadet. Zbog toga nas je Allah subhanahu wa ta'ala istvorio na ovom dunjaluku da ibadet činimo njemu i samo njemu i da nikoga mu ravnim ne pripisujemo niti, niti smatramo u tim ibadetima. Dakle, ispravna nada jeste ibadet uz činjenje dobrih dijela, da činimo dobra dijela i da se nadamo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala, da se kajemo za svoje grijehe i da se nadamo Allahovom oprostu, da činimo dobra dijela kojima se postiže Allahova milost i da se nadamo toj Allahovoj milosti, da činimo dobra dijela i da se nadamo da nam Allah djelavala u Kabuli ta dijela upiše nam nagradu za ta dijela od 10 do 700 puta. Dakle, to je ispravna nada u Allaha, Allahu milost, Allahu oprost, a ostavljanje dobrih dijela, na drugoj strani činjenje loših dijela, nekajući se za njih, ne tražeći oprosta za grijehe koje svakodnevno činimo i opet da se nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala, to je pusta želja. To su puste želje. To dakle nije ispravna nada. Onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala njegovoj milosti, njegovom oprostu, on čini dobra djela, on se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je Allah naredio, on to čini, što mu je Allah zabranio, on se toga ostavlja. U svemu tome slijedi svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, živi, svoj život provodi između straha i nade, kod njega ne prevladava niti nada, niti strah. I samo na takav način on čini dobra dijela, poistovjećujući se u tome sa Allahovim dobrim robovima, poslanicima i vjerovjesnicima, kako Allah džel Jalla Vala govoreći o njima, konkretno o Zekerijahu i njegovoj porodci, kaže Innahum kanu yusarione fil khairati wa jed'unana ragaben wa rahaba wa kanu lana khashin Doista su oni žurili sa činjenjem dobrih dijela, žurili su da učine što je god moguće više dobrih dijela i upućivali su nam dove iz straha i nade i prema nama iskazivali strahopoštovanje. Kada čovjek na ovakav način ispravno se nada Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahom oprostu, Allahovoj milosti, ne gubi nadu u Allahovu milost, ne ispušta iz vida značenje Allahu i subhanahu wa ta'ala imena Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, ne ispušta iz vida kuranske ajete u kojima se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve grijehe, hadise u kojima Allah dželle kaže da sa koliko god mu rob došao grijeha Allah će mu oprostiti te grijehe bez ikakve smetnje ukoliko među tim grijesima nema širka, ukoliko Allahu nikoga nije smatrao ravnim. Allah će mu oprostiti druge grijehe bez ikakve, bez ikakve smetnje. Ukoliko se čovjek ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala, kakve koristi, plodove, lijepe rezultate će osjetiti u svome životu. Čuli smo, dakle, šta znači ispravno se nadati u Allaha. Pa onaj koji se na takav način bude ispravno nadao u Allaha, Allahu milost, Allahu oprost, kakve će koristi, blagodati, uživati. Zasigurno, prethodno spomenuto. Žurit će sa činjenjem dobrih dijela. Onaj koji čini dobra dijela i nada se da mu Allahu kabuli ta dobra dijela, on će i žuriti s njihovim činjenjem, da mu Allah subhanahu wa ta'ala što god više jeli primi tih dijela. On se nada kabulu od Allaha, prihvatanju tih njegovih dobrih dijela od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa sve više i više čini dobra dijela. Veliki islamski učenjak, autoritet Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, kada govori o pokajnicima i povratnicima, Allahu subhanahu wa ta'ala, između ostalog spominje i sljedeću vrstu pokajnika. Pa kaže, od njih je i povratnik, pokajnik i povratnik Allahu subhanahu wa ta'ala koji se prihvata svih pokornosti, svega onoga što mu je Allah dželavala naredio, naredio, čini sva dobra dijela koja ga približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, u tome se maksimalno zalaže, trudi se da čini sva ta dijela kojima se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i koja ga približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, sve to on čini s ljubavlju i ta dijela on voli. Zašto? Zato što ih Allah voli, zato što ga ta dijela približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže Ibn Qaim Rahimahullahu ta'ala, izvor ili razlog, sebeb, ovakvog povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, ovakvog iskrenog, srčanog povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže Ibn Qaym, jeste nada u Allaha. Jeste nada u Allaha. Spoznaja Allahove nagrade. Šta to čeka roba za pokornost Allahu, za činjenje te pokornosti srčano, s ljubavlju, maksimalno se zalažući u činjenju tih dobrih dijela onako kako ih je činio Allahov poslanik alaihi salatu sam. Kada se rob čovjek upozna sa nagradom koja ga čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tada i žudi za Allahom subhanahu wa ta'ala i tada se nada Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, onaj koji se bude ispravno nadao Allahu subhanahu wa ta'ala, on će i žuriti da čini što je god moguće više dobrih dijela. Zatim, ta dobra dijela, kao što smo čuli, kaže Ibn Qaim rahimehullahu ta'ala, činit će s ljubavlju, odnosno uživaće u tom ibadetu, doživljavat će slast tog ibadeta. Neće ga činiti formalno, ne, već onaj koji se nada Allahu i prihvatanju tih dijela od Allaha subhanahu wa ta'ala čini ih sa slatkoćom, čini s ljubavlju, on izgara u tome. Njegovo srce ne može bez tog, bez tog ibadeta. Također kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala, govoreći o ovom detalju, kaže nada je vodič koji vodi srca ka mjestu koja ona vole, ka mjestu, ka voljenom mjestu, a to je drugi svijet. To je ahiret srca i duše. Duše su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala nisu duše stvorene od zemlje. Naše tijelo je stvoreno od zemlje. Naš otac, Adem, alihi salatu wasalam, stvoren je od zemlje. Tijelo je dakle od zemlje, a duša je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i duša uvijek teži ahiretu, voljenu mjestu. Ono što vodi dušu ka tom mjestu jeste nada u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže da nije nade, U Allaha niko ne bi krenuo ovim putem, jer strah nije dovoljen da pokrene čovjeka. Ljubav je ta koja pokreće čovjeka, ljubav, strah ga zastrašuje, a nada ga vodi. A nada ga vodi. Na početku ljubav za Allahom subhanahu wa ta'ala pokrene čovjeka, strah ga straši i dakle na neki način ga potiskuje, pokreće još više, a nada je ta koja ga vodi jeli, da ljubav Nema nade u Allaha subhanahu wa ta'ala klonuo bi, zapostavio bi, strah bi ga slomio i slično. Dakle, onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala taj s ljubavlju čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, često upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji se bude ispravno nadao Allahu, Allahovom oprostu, Allahovoj milosti, Allahovoj nagradi, taj će često upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega ljudi ustrajavaju u dovi? jedni, a drugi zbog čega zapostavljaju dovu i rijetko, vrlo rijetko upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala zbog toga što se jedni nadaju Allahovom prihvatanju tih njihovih dova dok drugi se ne nadaju. Da se čovjek ne nada i ti drugi koji se ne nadaju i ne uče dove često. Međutim, oni koji se nadaju Allahovom kabulu, Allahovom prihvatanju, oni, oni često i uče dove. Uče dove i čine na takav način poseban ibadet. Poseban ibadet. Dova je poseban ibadet. Došlo je u hadisu Ad-du'a'u huval ibade. Dova je ibadet. I svaki drugi ibadet bio on namaz, bio on post, bilo to hačski obredi, umranski obredi, izdvajanje zekata, bilo šta drugo, održavanje e, rodbinskih veza, lijepo ponašanje s drugim ljudima, sve to ima značenje dove, jer mi svim tim ibadetima tražimo nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Svim tim ibadetima nastojimo zadobiti Allahovu milost. Svim tim dobrim dijelima ibadetima nastojimo da nam se pobrišu naša loša djela, naši grijesi. Dakle, tražimo tim svojim ibadetima. Dakle, svaki ibadet ima značenje dove. Ima značenje dove. Zbog toga često vjerni Ispravno upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala dovi, a isto tako upravo zbog te ispravne nade da ćemo Allah prihvatiti to dijelo, ukabuliti, odazvati se, on dakle i uči dovu i čini sva druga dijela, sve druge ibadete, koji su, kako smo jeli čuli, u značenju dove. Zatim, na takav način, onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala, pa se odaziva njegovim naredbama, ostavlja ono što me Allah zabranio, sve to čini s ljubavlju radi Allaha subhanahu wa ta'ala, izgara u tome radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa često upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog toga čuva se Allahove sržbe i bit će uz Allahovu dželle vala dozvolu biti i sačuvan sržbe. On će biti sačuvan Allahove subhanahu wa ta'ala sržbe. Onaj koji mnogo upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah se neće rasrditi na njega. Došlo je u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao Uistinu, onaj koji ne bude tražio od Allaha, Allah će se rasrditi na njega. Onaj koji ne bude tražio od Allaha, dakle upućivao, upućivao mu dovu, tražio dovom od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će se rasrditi na njega. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala voli dovu. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje ponizne robove. Rob kada upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala stiša svoj glas, svoje ruke približi sebi, izgleda ponizno pred Allahom subhanahu wa ta'ala u svojoj dovi, priznaje svoju slabost Allahu subhanahu wa ta'ala, priznaje svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah to sve voli. Allah to voli. I Allah voli da se odaziva svome robu. Subhanallah. Zar nije došlo u hadisu da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji se mnogo stidi i onaj koji je milostiv, koji je plemenit stidi se da vrati ruke svome robu prazne. Kada mu se rob obrati dovom, Allah subhanahu wa ta'ala plemeniti i onaj koji je hajijun, stidljiv, stidi se svoga roba, subhanallah, dole negdje na dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa, iznad arša, arš iznad sedmog neba, Allah jalla vala iznad arša, stidi se tebe, o robe, koji si dole negdje na zemlji, da ti tvoje ruke vrati praznim, da ti ne usliša tvoju dovu ili da ti u najmanju ruku za ono što si tražio ukoliko ti ne da, jer Allah najbolje zna i svoje mudrosti i svoga sveobuhvatnog znanja, možda ako ti to da, to će te pokvariti, na drugoj strani Allah ti da nešto drugo ili ti obriše grijehe zbog te tvoje dove. Dakle, Allah voli da mu se upućuje dova. Komu ne bude upućivao dovu, Allah subhanahu wa ta'ala rasrdit se na njega. Zatim zasigurno onaj koji se bude nadao Allahu kako treba, na ispravan način, nadao se Allahovoj milosti, Allahom oprostu, on će se i upoznavati sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima koja su vezana za nadu a brojna su Allahova dželavala lepa imena koja su vezana dakle za nadu, za Allahovu milost, za Allahov oprost. Pa se onaj koji se ispravno nada Allahu, Allahovoj milosti, Allahovom oprostu, Allahovoj nagradi, upoznaje sa Allahovim imenima Ar-Rahman, Ar-Rahim, sve milostni milostivi. Upoznaje se sa Allahovim imenom et tawwab onaj koji mnogo prašta, El Gafur, onaj koji prima pokajanje, El Gafur, onaj koji mnogo prašta, El Afuv, onaj koji toliko prašta da u potpunosti briše, da u potpunosti briše grijehe i brojna druga imena. Upoznaj se sa Allahom imenima, a Allahova imena najbolje su i najpreće znanje kojem se treba svaki rob podučiti. Nema boljeg, niti prečeg znanja od Allahovi subhanahu wa ta'ala imena. Tako da onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala doživljava brojne blagodati, koristi, posljedice. Jedna od njih jeste i dakle upoznavanje svoga gospodara sve više i više. Zatim nakon toga onaj koji se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'ala često ga ispominje. Često spominje svoga gospodara. Često mu upućuje dovu, iskazuje svoju potrebu za svojim gospodarom, Allahom subhanahu ta'ala iskazuje svoju poniznost, voli svoga gospodara, često ga ispominje. Čovjek stalno ima nekakve potrebe. Mi robovi na dunjaluku stalno nam nešto treba, stalno nam nešto fali i nedostaje, a sve u Allahovim rukama, sve u Allahovoj vlasti riznice su sve kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa stalno se obraćamo Allahu dželjavala, stalno ga spominjemo i na takav način i vežemo svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, rezultat nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, ispravne nade, jeste da vežemo svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Onaj koji čini ibadet, i to čini s ljubavlju, pa čini poseban ibadet dovu, pa se čuva Allahove sržbe, pa upoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, voli svoga gospodara. Zatim ga često spominje. Jer onaj koji nekoga voli, on ga često ispominje. On ga najviše ispominje. Onaj koji se najviše voli, on se najviše, najviše ispominje. Pa nakon toga i postiže se željeno ono što tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ono čemu se nadamo, Allahovoj milosti, Allahovom oprostu, to se na kraju i postiže. Kaže Ibn Qaym rahimehullahu Teala, što god čovjek bude imao ljepše mišljenje o svome gospodaru, to će mu se više i nadati. A zasigurno, kada rob se upozna sa Allahovim imenima i svojstvima, kako da nema lijepo mišljenje o njemu? Subhanallah, kako da ne voli svoga gospodara kada se upozna sa svojim gospodarem, sa blagodatima kojima je Allah Jalla Vala ukazao, kako da nema lijepo mišljenje o njemu? što god čovjek bude imao lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, to će mu se više i nadati, pa će se više i oslanjati na njega Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog čega Allah neće zapostaviti njegovu nadu, ono čemu se nada, niti će ostaviti da se izgube njegova dijela koja je činio. Allah subhanahu wa ta'ala dijela onih svojih robova koja koji mu čine ibadet, koji ga ibadete, neće zapostaviti niti ostaviti njihova, njihova dijela. Dakle, zasigurno nada u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahov oprost, Allahov milost, Allahov milost urađa brojnim blagodatima, brojnim posljedicama, rezultatima, prelijepim posljedicima i prelijepim rezultatima. Dakle, zasigurno jedna od najvećih jeste dakle činjenje ibadeta s ljubavlju, zatim često upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim česti spomen zikra Allaha subhanahu wa ta'ala, vezanje svoga srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, doživljavanje ljubavi, istinske, iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I nakon toga, sigurno zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj koji zavoli svoga gospodara, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, ko se bude često obraćao Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mu se Allah odazove, Allah mu dadne ono čemu se nada, kako da ne voli svoga gospodara, kako da ga ne zavoli, a kada ga zavoli i kada osjeti, kada doživi da mu je Allah dao ono čemu se on nadao, onda će mu zasigurno biti i njegov zahvalan rob. Zahvaljivaće se Allahu subhanahu wa ta'ala i tako konstantno. Innahum kanu yusariune fil khairat doista su oni žurili s činjenjem dobrih dijela. Zbog čega? Upravo zbog ove nade. Nade o Allaha subhanahu wa ta'ala, nade o Allahovu milost. Ko se nada Allahu subhanahu wa ta'ala čini brojne ibadete, svi ti ibadeti su u značenju dove, nada se kabulu od Allaha subhanahu wa ta'ala, često spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, upućuje dovu da mu Allahu kabuli ta njegova dobra djela, zatim nada se Allahoj milosti, Allah mu ukaže svoju milost, zavoli svoga gospodara, biva mu zahvalan i sve tako. Cijeli svoj život provodi u tome i na takav način postiže uspjeh na Dunjaluku i inšallahu još veći i bolji uspjeh na ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato čistimo svoja srca kao što čistimo svoju odjeću i stida od ljudi, čistimo svoje srce i stida od Allaha subhanahu wa ta'ala i u njemu nastanjujemo prijeko potrebne osobine za naš spas i uspjeh na dunjalku i na ahiretu, za Allahovu ljubav na dunjalku i ahiretu, za Allahovo zadovoljstvo i na dunjalku i na ahiretu.